Payasos en rebeldía dende Palestina. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيد أب في آخر نظرة وآخر صوت كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيد أب في آخر نظرة وآخر صوت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت القدس هتبقى ومش هتموت Primeira crónica. Despois de 12 horas de viaxe, parada incluída en Estambul, chistes, moitas risas, certos nervos e bastantes preguntas, chegamos a Tel Aviv, cansos e cheos de sono. Ainda así, non perdíamos a alegría, xa que estábamos cerca de Palestina e pronto comezaría a nosa aventura. Pero démonos de fuciños contra o balado, non o físico que atravesa Cisordania, senón o balado da represión sistematizada, a incomprensión e o terrorismo de Estado. No aeroporto de Ben Gurión deteñen a Laila pola súa ascendencia palestina. O seu apelido fai sospetar a día de cor que se atopa metida nesa carita tuneada coa que se atumilla nada máis chegar a Israel. Levan a parte cando se enteran de que o seu pai naceu en Jenin e a nós nos marchar. Pero Edu e máis eu decidimos que un de nós fica na antesala do inferno para non deixar soa a Laila. Así que me armo de valentía ignorante e, come o inglés de porriño, voume para enriba dun armario con patas e trase de torturador e pregunto pola miña amiga. Total, que me quitan o pasaporte e me meten nunha saliña pola que van pasando, como no bar intergaláctico de la Guerra de las Galaxias, todo tipo de especímenes desde mexicanos de camiño a Jerusalén en santa peregrinación até árabes con pintas de dedicarse ao tráfico de armas e outras especies. Ninguén me explica nada, pero eu tamén estou retido. Non entendo o idioma do país e non teño papéis. Agora comprendo un chisco máis os africanos e africanas que se achegan ás nosas costas. Laila vai entrando e saindo de varios interrogatorios, e de cando en vez deixan a vir comigo. Así ata que na quinta visita ao kafkiano aparato sionista obrigan a abrir o seu correo e descobren ao que realmente vimos. Momento no que nos amenazan con botarnos do país e obríganme a entrar na sala de interrogatorios. Eu, canso, farto e de mala hostia, decido que se me van botar polo menos que se con clase. Mensaxes e chamadas ao consulado e máis a Edu, que está aí afora esperándonos coas maletas aos primeiros para pedirlles axuda, cousa que non sirve de nada, e o segundo para que fusa e se esconda, cousa que tampouco funciona, porque el decide que se nos votan, solidariamente regresa con nós. Logo, mándame buscar o billete de volta en papel, cousa moi antiguada, porque xa fai tempo que todo isto funciona por internet. Digo yo e ameaza con botarme do país, Ademais, empeza a berrar que non temos billete. E eu a dicirlle que sí, que está en internet, e ela a decirme que non temos billete e que nos vota. Despois dun anaco de ping-pong, finalmente mándame mirar o meu correo. Así que movo a pantalla para min e a paisana move a cara a ela. Eu para min, ela para ela. E a quinta vez, deste valse dos idiotas, cabrease tanto que nos bota da habitación. Home, era o que faltaba, que fora eu a abrir, ali, diante desa represora, o meu correo. Cinco horas despois da nosa chegada estábamos libres. Israel é un estado ilegal e ademais mal educado que non entende que as persoas somos seres vivos e non pezas dunha cadea de montaxe. Se chegan a saber que o meu apelido é Fernández e que posibelmente algún antergo meu lle prendeu lume algunha casa de sudeos no medievo español, ao mellor aínda seguíamos ali fechados. Na porta hai un enorme cartel que pon Welcome to Israel. E eu penso que deberían engadir. As autoridades israelíes informan que ser persoa neste país presudica seriamente a súa estadía nel. على باب القدس وعود وأماني وحلم كبير وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير على باب القدس وعود وأماني وحلم كبير وصلاة بتخلي الشوق في طريقنا كأنه حرير في ايديهم نار واحنا بأحجار حنخلي ضلال الغدر يفوت في سبيل الله ارخص يا حياة يا تعود القدس يا إما نموت في ايديهم نار واحنا بأحجار حنخلي ظلام الغدر يفوت في سبيل الله ارخص يا حياة يا تعود القدس يا إما نموت يا تعود كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيدة أب في آخر نظرة وآخر صوت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت القدس هتبقى ومش هتموت